nijue namna gani nitatekeleza ibada ya swala naisoma ibada ya som ili nijue namna gani nitaitekeleza ibada hiyo kwa hivyo ilmu makusudio yake kiukweli ni kwa sababu ya kuifanyia kazi na amali kama vile amal unaoifanya wafanya amal kwa malengo ya kuwa uokoke عذاب يا الله سبحانه وتعالى فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم وإكيو عمل كتنية كازي علم كمي sana ukipima na ile ilmu aliyokuwa nayo yule mwanadamu basi ilmu kama ile ni mzigo ni mzigo juu ya shingo ya yule anayetafuta ilmu kama ile bali ajisimamishia hoja na maswali mengi atakayokwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ونعوذ بالله من علم لا ينفع ilmu ambayo haina amal ndani yake yarithisha udhalilifu kwa yule anaibeba waliyadhu billah kwa sababu ni kama ajitia kitanzi wakati alikuwa salama kabisa na tukisema haya haimaanishi usipoitafuta ilmu hutoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la usipoitafuta ilmu ya kile ambacho ni wajibu juu yako kukitekeleza utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ulifaradhishiwa swala ni wajibu wako kuisoma swala ulifaradhishiwa som ni wajibu wako kuisoma somo kwa kutoitafuta ilmu ya kile ambacho ni wajib juu yako kukitekeleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makosa na kadhalika kuitafuta ilmu kisha usitendee kazi ilmu kama ile bila shaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili pia ni makosa na salafu salih الله ta'ala alaihim walifikia kule walikofikia katika daraja za juu katika ilmu na fadla kwa sababu ya kutendea kazi ilmu waliokuwa nayo Abu Isma Asim ibn Asim البيهقي رحمه الله تعالى atunukulia tukio lililotokea baina yake yeye na imamu ahli sunna al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala qala bittu laylatan 'inda Ahmad ibn Hanbal siku moja nililala usiku katika nyumba ya Imamu Ahmad alikuwa ni mgeni wake ni katika ahlul hadith kwa hiyo akalala kwake nyumbani قال فجاء بالماء فوضعه الامام احمد akaja na maji akamwekea maji pale bimaana maji ya kutawadhia falamma asbaha nadhara ila alma faidha huwa kama kana subuhi ilipopambauka alimamu Ahmad akaja kwa mgeni wake akayatizama yale maji akayakuta yale maji yako vile vile kama alivyoyawacha maana yake yule bwana alilala mpaka alfajiri فقال سبحان الله سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل الإمام أحمد سبحان الله wewe watafuta ilmu mtu unayetafuta ilmu kisha huna sehemu katika usiku unaosimama kwa ajili ya kufanya ibada tafuta ilmu na usiku mzima mpaka alfajiri umelala wewe watafuta ilmu na uko hadi kama hii sasa ikiwa hii ndiyo hali anaoizungumza al-Imam Ahmad rahimahullah kisha sisi tujipime na hali yetu tulivu tukizungumzia ibada za talib al-ilm atukusudii ibada za faradhi ibada za faradhi zafanywa na kila mtu awe ni ami ami ama talib al-ilm hakuna mtu ambaye si faradhi kwake yeye kuswali swala tano watu wote waswali swala tano zile swala tano kila mmoja aziswali usiposwali utakuwa kafiri العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة faman tarakaha faqad kafara ukiwacha swala utakufuru na wala hatuzungumzii hapa ibada ya somu ya ramadhan kwa sababu somu ya ramadhan waislamu wote wafunga lakini tofauti yako wewe talib ilmu unaitafuta ilmu na mtu wa kawaida ni kuwa wewe una majukumu makubwa zaidi ya kutendea kazi kile unachokisoma hata kikiwa ni kitu kinachopendekezwa na ndiyo hilo linalotofautisha baina yako wewe na mtu mwingine wa kawaida yasikitisha upate baadhi ya tulab alilm awam wana ibada zaidi kuliko wao si katika kusoma Qur'ani kwa wingi si katika kufunga somo za sunna kwa wingi si katika kuswali swala za sunna kwa wingi ukamkuta mtu wa kawaida tu alhamdulillah ibada zake ni zaidi kuliko talib alilm na ili jambo kwa kweli ni nafsi kubwa sana kwetu sisi kuwa mtu awe ilmu kila siku aongeza lakini ukimtizama katika upande wa amal ana mapungufu makubwa sana na haswa ikiwa kila siku wasoma hadithi moja mbili leo wasoma hadithi kesho wasoma hadithi wa hakadha ile hadithi ili kuielewa ili ibakie ndani ya moyo wako ni kuwa uitendee kazi hadithi ile uitendee kazi na tuna mfano mzuri والإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه هيلو عن المروزي قال قال لي أحمد الإمام أحمد أمبيا ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به sijawahi kuandika hadithi yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa hadithi ile niliyoiandika nimeitendea kazi حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا مبكا نمسوم حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كوى أليوميكا يمتوم صلى الله عليه وسلم أليوميكا يمتوم صلى الله عليه وسلم فني حجامة كشا كمبا يلي أليم فني حجامة دينار موجة يا يبي الإمام أحمد ألي alipofanyiwa وحجامة قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت ambapo waweza kuwa ni chini ya hapo bei yake lakini asema na mimi pia nilipoumika yule aliyenifanyia hijama nikampa dinar moja kama alivyofanya nani mtume sallallahu alayhi wasallam kuangalia namna gani walikuwa salafu salih radhwanullahi ta'ala alaihim wanavyotendea kazi kile wanachokisoma sasa ukija ukitizama طلاب العلم sisi wa leo masha Allah waweza kumwona kijana amehifadhi katika mutun kadha wa kadha pengine amehifadhi Qur'ani nzima amehifadhi katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha lakini ukimtizama katika kutendea kazi kile alichokisoma hapa ndiyo kwenye mtihani tukumbuke tu kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maneno mazito aliyosema la tazulu qadama abdin أو لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال وهو تنينيوكا ونياي ومتو يوتسكو قيامة مبكا أوليزو مambo matano katika yale atakayoulizwa akataja wa an ilmihi madha amila fihi na ataulizwa juu ya ilmu yake ameifanyia nini ilmu aliyosoma ameifanyia kitu gani Abu Darda radhiyallahu anhu arda asema inma akhafu an yuqala li yawm alqiyama mimi hakika naogopa sana niambiwe siku ya kiyama aalimta am jahilta je umejua ama hukujua ulikuwa na ilmu ama ulikuwa huna ilmu faaqulu alimtu nijibu kuwa nilijua فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها iwe kila aya katika Qur'an aya zote katika Qur'an zije mbele yangu simejua zije mbele yangu kuna zile ambazo zaamrisha kuna zile ambazo zakataza kila aya iniulize ule wajibu wangu juu yake nimeutekeleza fatasaluni al-amiratu hal itamarta ile aya inaoamrisha iniulize mimi je ulitekeleza haya maamrisho wazajiratu hal izdajarta na ile inaokataza iniulize je wewe umekomeka na kile ulichokatazwa nacho kisha akasema fa'audhu billahi min ilmin la yanfa najilinda na Allah kutokamana na ilmu ambayo haina manufaa wa min qalbin la yakhsha na kutokamana na moyo ambao hauna hofu na khushur haumuogopi Allah wa min nafsin la tashba' na kutokamana nafsi ambayo haishibi na kukinai wa min duain la yusma na kutokamana na dua ambayo haikubaliwi na kuitikiwa na Allah najilinda na Allah kutokamana na hayo kwa salafu salih walikuwa wakiogopa sana yale maswali watakayoulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika hayo maswali ni haya je umeitendea kazi ilmu uliyoisoma tuna maswali mazito wale tunaotafuta ilmu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asawe mtizame talib ilmu kitizamwa katika hali yake ya ibada za sunna katika swala katika saumu katika sadaka na mengineyo hali yake iko vipi kila mmoja wetu ajitizame kwa mfano kuna jambo ambalo mmelilahidh kwa wengi katika tulabu alilm na hakuna anajitakasa katika hili lakini kuna upungufu mkubwa katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza ibada kuna upungufu mkubwa na kwa kadri ya vile wewe unavyojikaribisha na Allah ndiyo kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyokufungulia katika ilmu ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم wa ashadda tathbita kwa kule kutendea kazi ile ilmu ni bora kwetu na ndio kubakia zaidi ile ilmu la sivyo ile ilmu yapotea kwa kwa kadri ya vile wewe unavyojikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala anapokufa anavyokupa taufiq katika ilmu na kwa kadri ya vile unavyokuwa na upungufu katika kutendea kazi ile ilmu ndiyo kadri ya vile unavyosahau ile ilmu na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala akikuneemesha na neema ya kutafuta ilmu kithirisha kufanya amali pengine niwe muwazi zaidi waweza kupata kwa mfano hapa kuna tulabu ilmu mashaallah ikifika Jumatatu wanaofunga katika watu 90 watu kumi waliobakia wote wala mfano nawezekana kuwa hakupikwi chakula kwa sababu watu wajulikana wafunga hakupikwi chakula yuradhi anwe maji vile mjinga yuradhi anwe maji lakini hakufunga sio fahamu yaani sifungi sioelewa mi sifungi basi bwana hakuna chakula sababu watu hesabika leo watu wamefunga antakunwa maji atakunywa maji kisifungi <laughs> yani wakaa na njaa ile ile kisha ongojee ikifika magharibi iadhiniwe na kitu kibaya kabisa umone uko kwenye sinia ya tende na yeye pia jifanya na mimi nitakatende kumbe hakufunga kimwangalia sura yake masha Allah jamaa tu ibada kweli kweli aweza kuadhibiwa mtu kwa kuacha kuswali swala za sunna naam yawezekana kivipi nyinyote mwaifahamu hadithi Sudesi barakallahu nyote mwafahamu hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam asema awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah jambo la kwanza atakalohesabiwa mja siku ya kiyama nini ni swala sasa ile swala ikiwa na naqs ikiwa na upungufu Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake undhuru hal li 'abdi minan nawafil tizameni huyo mja wangu ana swala za sunna ule upungufu ulio katika faradhi jazeni na hizo swala za sunna jazeni upungufu kwa ikiwa chukulia mfano huyu mtu hana swala za sunna swala yake ya faradhi na nini ina upungufu wakaulizwa malaika na kuwa Allah si ajua kuwa anazo ama hana lakini kumsimamishia hoja yule mja wake mtizameni mja wangu ana swala za sunna hana ya rabbi ukiadhibiwa umedhulumiwa sababu na upungufu oh kumbe yawezekana kuadhibiwa kwa kuacha sunna naam yawezekana usidharau usidharau ibada za sunna na huwezi kujua ni jambo gani atakalolikubali Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwako wefanye ibada jikaribishe kwa Allah wewe weza kumwona talib ilm atipaka paka afatilizwe aulizwe leo unsoma Qur'an wewe si talib ilm si talib ilm au afatilizwa aambiwe swali basi rakaa mbili za sunna mfano qablia au baadia mara ngapi unaweza kumwona kijana nkaa tu atizama huku na huku ushaswali sunna baadia bado sasa mngoja nani si mama swali basi hapa simama na kuswali kwa hivyo Allah Allah na jambo la ibada ibada ni muhimu sana wallahi nawapia kitu kimoja lau kama wanafunzi hapa kila mmoja angelikuwa ajishughulisha na ibada kusingekuwa na mtu hata mmoja illa nadiran eti ashikwa na matatizo katika markazi sio mwanaelewa yani ameshikwa kwa mfano labda yuko darasani kwa sababu yeye iwakimbilia katika kufanya ibada kwa kitu cha kwanza kabisa ni kuwa ile lile jambo ambalo la wajibu juu yake atakuwa litekeleza na chunguzeni mtu yoyote anayepatikana na matatizo na mimi na challenge wale wasimamizi mtu yoyote anayepatikana na matatizo mtizameni katika ibada zake fashil mtu yoyote anayepatikana ana matatizo katika adabu yake katika akhlaq zake akapatikana matatizo wallahi ah, ahlifu billah uqsimu billah ana matatizo katika ibada ndio chanzo cha balaa zote yoyote ukisikia kwa kuna mtoto fulani ameshikwa bana amemkosea mwenzake kwa sababu lau kama angelikuwa ni mtu wa ibada kisawasawa yuwajua pia hili jambo makosa yatakana jiepushe nado sababu yeye atafuta njia za kumridhisha nani Allah subhanahu wa ta'ala na wetizama tizama uweza kumpata mtu huyu ana matatizo katika jambo kadha wa kadha wa kadha muulize wewe wafunga Jumatatu na Alhamisi mfano muulize wewe waswali swala za sunna kisha utayakumbuka maneno yangu ninayoyasema utakuta kuwa mtu yoyote anaingia katika matatizo mara nyingi ni mtu ambaye yuko mbali na ibada na mtizame mtoto yoyote au mwanafunzi yoyote ambaye ametafawak kuliko wenzake nikisema kutafawaka imaanishi kuwa na quwwatul hafidha ahifadhi zaidi afanya kadha la la la katika matendo yake ukimtizama atendea kazi ile ilmu anayoifanya utamkuta kuwa ni mtu ana ibada ajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa katika kusoma kwake Qur'an ajikaribisha na Allah katika kutafuta kwake ilmu ajikaribisha na Allah na kila anachokifanya au anachokisoma katika ilmu ajibidisha katika kukitendea kazi utamkuta huyu mtu katika ibada yuko mbele mambo yake mengine yote yanyoka kwa sababu moyo wake ushanyoka mtu mwenye ibada nyingi maana yake moyo wake utengeneza ausafisha na sote tufahamu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha aljasad kulluhu wa idha fasadat fasada aljasad kulluhu hapa ndio kwenye jawabu kwa matendo yakiwa mabovu maana ni kuanzia kwenye moyo zile ibada zikoje kwa usisumbuke bwana asije akakwambia mtu bwana mimi kweli nina matatizo lakini mimi nafanya ibada mimi mrongo ama yofanya ria mrongo haiwezekani kuwa moyo umetengenezeka umetakasika kisha matendo yake yakawa maovu yule mtu sababu ule moyo ndio unaopeleka kiwiliwili cha mwanadamu ukitengenezeka ule moyo ukatengenea vizuri ukatakasika vizuri matendo yake yatakuwa mazuri kama vile ukiharibika ule moyo na kadhalika matendo ya yule mji yataharibika lakini nasisitiza ili swali kuwa ilmu unaoisoma itendee kazi ifanyie kazi usiongojee kuambiwa usiongojee ukakaa wanua maji pale siku ya Alhamisi na, na, na Jumatatu wanua maji ukirudi wanua maji ukirudi wewe enda tu chooni ukitoka enda kumwaga maji ukirudi wanua tena maji waongoja magharibi si ungefunga basi pata tabu ama kitu kikubwa kabisa utakachopiga utakula kitu nini ile rojo sijui na chapati kwenye mfuko utaona ingie natembea nao mfuko kijifuko kidogo hivi cha rojo la ile nini maji yale ya, ya maharagwe yale yatiwa na chapati jamaa yuradhi apige rojo chaitwa chapati rojo sio ita hivyo eh itwaje ngoja ngoja menza sema wajua ushasikia wa members ndio hawa yaitwaje hawajua kuna mtu hapa nitaja nani wewe nani nitaja Masud usione haya labda wewe wala siku nyingine si ile chapati sura <laughs> ito chapati surua ndio hiyo wanaokula sio ya nini tatabu kwa hivyo Allah Allah tukithirishe kufanya ibada jiwekee wirdi yako ya siku kusoma Qur'an lazima upitie si lazima ulazimishwe ushafanya muraja Qur'an bado eh bado a ah, a ah. na kuna wengine waona kukimbia ibada ni ujanja kwa mfano sasa hivi tukimaliza watu waswali shuruq hapa dhuha ni rak'atain usishangae mimi sijaona lakini nasema mfano tu usishangae ukamwona mtu pengine amekwenda kule nyuma akakaa nini washamaliza kuswali yarudi kwa nini ah, ajiona mjanja akimbia ah, sisi tuamini maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja ay fil janna hautamsujudia Allah sajda moja isipokuwa Allah atakunyanyua daraja peponi na mimi nikiwaambia hivi haimaanishi kuwa ukae kando pale uanze kusujudu sujudu a ah, a ah. maana yake ni katika ibada ya swala na daraja moja peponi umbali wake ma samai wal ardh daraja moja mpaka ya pili sasa kwa mfano wewe umekaa kando mwenzako akaswali raka mbili amemsujudia Allah mara ngapi ha mara nne sio kwa hivyo yule tayari yuko juu yako wewe katika daraja nne daraja nne kila moja baina samai wal ardh atakuwa amekupita kiasi gani sasa wewe wajiona mjanja kuwa mimi nimekwepa hii kumbe wewe ndo wajitia katika wajitia katika matatizo ama wajitia katika kujiweka katika daraja ya duni badala ya wewe kusongea mbele wabakia nyuma usikubali maadamu yeye afanye ibada na mimi nafanya ibada wa fi dhalika فليتنافس المتنافسون watu washindana katika khairi si kushindana katika kutafuta njia za kukimbia ibada wallahu almusta'an haya tasimamia hapa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka